Pe po gret vi an di benzun? Di sardan ma ke gremman me zel deus un tele a len. Im po da zis a Ja, ouz un start ma'm bet. Na di chul, pe po gret? Tap ma mon auto a mon bet e gano de vale. Am zar gaer po bet? Ja, chans mam bet. Petra po gret an di benzun? Di sardan ma ke gremman me zel deus un tele a len. Im po da zis a Ja, Ors un vestart, start, mam bet. Na disul, petra poa gret. Tapet ma monoto, a mont bet e de vale. Amzer gaer poa bet? Ya, chans mam bet.